Kot je značilno za filmozovske večere, smo film začinili tudi s predavanjem. Dogville je morda eden najbolj nenavadnih samosvojih, morda celo vizionarskih filmov zadnjih nekaj let – Pripoved, postavljena 30. leta prejšnjega stoletja ameriške zgodovine, lahko označimo kot univerzalno pripoved o človeškem žrtovanju in egoizmu. Po mnenju predavatelja Tomaža Herge, podiplomskega študenta filozofije z Ljubljane, je filmska pripoved v Dogvilu zelo didaktična prizoritev konceptov, ki jih Alain Baudu razvija svoje znameniti knjigi Sveti Paul Njegova teza je, da ima Gres v Dogvilu status dogodka, kar med drugim tudi pomeni, da Dogvil ni film o maščevanju poniženega človeka, mnogo bolje film o človekovem dostojanstvu. V današnji zadnji to sezonski odaje Zofini bomo prisluhnili zanimivejšim podarkom iz omenjenega predavanja, pri čemer bomo podarek iskali predvsem v navezavi na filozofijo francoskega filozofa Elena Bodjoja in njegovo razpito knjigo Sveti Pavel Utemeljitev univerzalnosti. Ellen Badiou se je rodil leta 1937 v mestu Rabat v Maroku. V 50-ih je študiral na znameniti École Normale Supérieure, med leti 1969 in 1999 je predaval na Pariški univerzi Vincennes Saint-Denis, dokler se ni vrnil na svojo matično šolo ENS na oddelek za filozofijo, kjer predava še danes. Še naprej uspešno predava tudi na popularnih seminarjih Mednarodnega filozofskega kolegija – Teme, ki se jih loteva, se gibljajo na osi od velikih antifilozofov, sveti Pavel, Nietzsche, Wittgenstein, Lacan do velikih konceptualnih inovacij 20. stoletja. Velik del njegovega življenja je bil zaznamovan študentskim gibanjem leta 68 v Parizu. Dolgo časa je bil tudi med vodilnimi zvezi komunistov in lenistov Francije. Je avtor številnih uspešnih novel in igr, kot tudi številnih filozofskih del. Čeprav učeni matematik, je Badiou danes eden najbolj originalnih francoskih filozofov, na katerega so znatno plivala dela Platona, Hegla, Lakana in Deluzea. Med pomembnejša dela sodijo manifest za filozofijo, etika, esej o razumevanju zla in seveda že omenjeni sveti Pavel, utemelitev univerzalnosti. Sveti Pavel je po drugi strani največji misionar krščanstva in prvi teolog cerkve. Rodil se je judovskim staršem na področju današnje Turčije. Že zgodaj se je zanimal za grško retoriko in pravo. Pavel postane kristjan po viziji Kristusa med potjo iz Jeruzalema. Po tem dogodku o tem sferobrnenju govori kot o klicu Boga. Po virih, ki jih poznamo iz dela apostolov, je Pavel v času širjena krščanske vere opravil tri zelo pomembna misionarska popotovanja – Prav tako je znano, da je bil Pavel aretiran v Jeruzalemu po nemirih, ki so jih povzročili njegovi židovski nasprotniki. Končno je bil pripeljan v Rim, kjer je umrl mučeniške smrti. Od 4. stoletja naprej je svetemu Pavlu posvečen 22. februar. Njegov vpliv je zaznaven skozi so zgodovino krščanstvom, posebej pa ste se njegovemu učenju posvečala sveti Augustin v 5. stoletju in Martin Luther v 16. stoletju. Tudi v današnjem času zanimanje za delo svetega Pavla v krščanski teologiji ostaja nespremenjeno. Želimo vam prijetno poslušanje. could have spent another half hour or more on the bench. But another unusual noise roused him. It was Moses barking. Oh, that wasn't unusual in itself, but it was the way he barked that was new. His barking was not loud, but more of a snarl, as if the danger was quite close at hand and not merely a passing raccoon or fox. As if the dog was standing face to face with a force to be taken seriously. Ponovadi je spon spontan refleks na ta film, ko ljudje komentirajo, kar vidijo, da gre za film o maščevanju, zato, da bi ta spontani refleks čisto na začetku reflektirali, naj rečem, da to ni film o maščevanju, da je bila napovedana sprava, da se je sprava zgodila. Pravzaprav bom o tem danes govoril uh, moja teza je, da je film Dogville film o dogodku. Uh, dogodek je seveda koncept, kar pomeni, da je film najprej nekaj, kar se ne gleda, ampak se bere. Um, če je film Dogville film o dogodku, potem ni katerikoli film. Vsak film pač ni film o dogodku če je film v dogodku, potem mora izpolnjevati nekatere pogoje, o katerih bi rad zdaj spregovoril. Um, in če sem prej rekel, da so filmi narejeni ne za gledanje, ampak za branje, potem velja tudi to, da je film pripoved, zato bom o njem razmišljal kot o pripovedi. V bistvu me ne zanima, kakšna pripoved je, zanima me zgolj to, da je film pripoved in da jo lahko berem um, da bi lahko razumel to pripoved, sem se obrnil k izjemnemu, fenomenalnemu francoskemu filozofu, ki se imenuje Alain Badiou, ki je oziroma še razvija koncept dogodka na način, ki sem z njim nepresegljiv. On pravi, da je neka pripoved, lahko pripoved o dogodku pod pogojem, da v sebi vsebuje točko, v kateri se ne dotika nobenega realnega. To pomeni, da je neka pripoved, pripoved dogodku pod pogojem, da ima v sebi nekaj, v čemer je ta pripoved kratko malo nesprejemljiva. Kar nekaj, kar, kar ti že na prvi pogled absurdno, neracionalno, sprto, lahko celo popolnoma nesmiselno. Kar pomeni, da če je film dobil res do, uh, pripoved o dogodku, moramo v njem najti tašno točko, Eh, takna točka se v pripovedi imenuje fabula. Na kakšen način je povezana z dogodkom, ki je povedal posle, najprej bi rad dal tako na hitro in primer fabule, da bo stvar uh, eh, nekoliko jasna že na tej začetni ravni. Vsi bolj ali manj poznate verjetno zgodbo o Jezusu Kristusu. Um, v njej je vsaj načeloma sprejemljivo, tudi če dvomimo o tem, da se je Jezus Kristus kadarkoli rodil, da je živel, oznanjal, potem umrl, kako pač je umrl. E, tudi, če dvomimo v to, je vsaj načeloma sprejemljivo, da je takšen človek, kot je on lahko živel, da je delal to, kar je on delal, da se je zapisalo v njem to, kar se je zapisalo, se pravi, da je oznanjal in da je na koncu umrl. Lahko dvomimo vsem, kar piše v Bibliji o njem, kljub temu verjetno se strinjate, da se vsaj na neki načelni ravni lahko strinjamo, uh, da je stvar sprejemljiva, da to, kar piše o Jezusu Kristusu, vsaj načeloma lahko sprememo. No, to pomeni, da se pripoved o Jezusu Kristusu dotika nekega realnega za nas, da ji lahko sledimo z določeno uh, racionalnostjo, da najdemo v njej nek smisel, nek pomen. No, drug temu pa obstaja ena točka v tej pripovedi, ki ni sprejemljiva. Ne samo, da lahko o njej dvomimo upravičeno, že v Pavlovem času, naprimer, v času Jezusa Kristusa, ravno tako kot danes, ta, ta del pripovedi kratko malo ni sprejemljiv po nobeni logiki. To je namreč tanko tisti del, uh, ki govori o Jezusovem ustajenju od mrtvih. Jezusovo ustajenje smrti je, ima status fabule. Ne samo, da dvomimo v to, da lahko človek ostane od mrtvih, kar nas preprečuje, na primer, eh, znanost. Eh, že načeloma na zdravo razumski ravni se nam zdi to nesprejemljivo. No, pod tem pogojem lahko rečemo, da ima ta del pripovedi v Jezus Kristusu status fabule. Eh, če najdemo fabulo v filmu Dogby, sem rekel, da jo lahko v tistem trenutku, ko jo najdemo, že najdemo pač trenutek, v katerem se zgodi dogodek. da vselej obstaja trenutek, v katerem je pomembno deklarirati v svojem lastnem imenu, da se je zgodilo to, kar se je zgodilo. To ni pomembno oziroma ni treba storiti zato, ker bi imeli dokaze, da se je dogodek zgodil, ampak je pomembno zato, ker to od nas terjajo aktualne možnosti situacije, v kateri se nahajamo. Vselej smo v situaciji, pravi Alain Badiou, ko je pomembno, da to storimo. Uh, eh, eh, Badiou v tem podstavku pravzaprav govori o deklariranju dogodka. Nekdo v nekem trenutku preprosto lahko reče, nekaj se mi je zgodilo. In kdo reče, mora biti seveda očitno, da ga stvar znamirja, ker dogodek je po uh, svoji naravi vznemirljiv. Um, kaj to pomeni, uh, da ga deklarira? Najprej lahko opazimo, da Badiu govori o nekem imperativu. Deklariranje dogodka vedno temelji na neki zahtevi. Pravi namreč, da ga nekdo, da nekdo reče, zgodilo se mi je nekaj, v tistem trenutku, ko to od njega zahtevajo aktualne možnosti situacije, konkretne situacije, v kateri se on nahaja. Uh, se pravi, imamo nek imperativ in drugo, kar pravi Badiu, je, da mora deklarirati, če ga deklarira dogodek, to storiti v svojem lastnem imenu. Se pravi, Če želimo v filmu Dogville pokazati, da je to res film o dogodku, da je pripoved o dogodku, potem moramo biti pozorni na ta imperativ in na to, da nekdo nekaj stori v svojem imenu. In trdim, da na takšno uh, izjavo, na tako fabulo, uh, eh, naredimo v natanko določenem trenutku v filmski pripovedi. To je natanko trenutek, v katerem Grace reče Some things you have to do yourself. V katerem stvari mora človek storiti sam. Eh, v tej izjavi imate imperativ, človek nekaj mora storiti, eh, gre torej za zahtevo, ki jo v neki eh, konkretni situaciji človek začuti in imate, da človek nekaj stori v svojem imenu, something, something se tjeh do yourself, moraš nekaj storiti sam, pomeni, da to ne, ne narediš pred drugimi, ne, ne narediš za druge, ne narediš z drugimi, ampak narediš v svojem imenu. To pomeni, da, da narediš sam. Če je ta izjava, some things you have to do yourself, res fabula, potem, kot smo rekli, se ne sme dotikati nobenega realnega v pripovedi. Eh, se pravi, mora biti na nek način nesprejemljiva. Kako lahko pokažemo, da je ta izjava, ki jo Grace izreče v Atu, eh, nesprejemljiva? Vprašati se moramo najprej, kaj se zgodi v trenutku, kaj se zgodi v tisti situaciji, ko Grace to reče, some things you have to do yourself. Kot ste videli, uh, tik preden ona to reče, lastnoročno ustreli Toma in da pobiti uh, vse prebivalce dobila razen enega, razen Mojzesa. Um, Grace torej um, izjavi uh, fabulo, izreče fabulo uh, v trenutku, ko deklarira, da se je nekaj zgodilo v njenem imenu. Uh, to, kar se je zgodilo v njenem imenu, mora biti popolnoma izključajoče uh, eh, s tem, kar je ona storila trenut, trenutek pred tem. Realno pripovedi Dogville, trenutek, preden ona to izreče, je kaj? lahko, lahko ga imenujemo smrt, oziroma smrt je tisto, kar pobadjujo tako ali tako imenuje realno. Uh, torej, zagovarjam idejo, da to, kar se zgodi v njenem imenu, ko reče something you have to do yourself, nima nobene uh, zveze s tem, kar ona storite trenutek prej. Eh, za dejanje, za katerega je odgovorna, za poboj, za masakr um, cele, celega občestva, tako rekoč. Zofini. when they used dance. Man, all I wanna do is. natanko pod pogojem, da je vselej tik na tem, da se zgodi in je vselej aktualna možnost, kolikor je vselej tik na tem, da se zgodi. Se pravi, imam vselej občutek, da nas zadeva, pa vendar še ni tu. Ves čas ga pričakujemo, ga uh, anticipiramo, uh, vendar je zgolj čista možnost in dogodek ustraja zgolj in samo na tak način. Zato je čista fikcija, je popolnoma nerealen, ampak to sploh ni pomembno. Zakaj? Pomembno je samo to, da ga človek lahko kot takšnega deklarira v neki situaciji. Ne zato, ker bi imel dokaze, da se je zgodil. Recimo, dokaze za Kristusovo vstajenje. Vse ga nimamo. Pa kljub temu, sveti Pavel, zgolj, trdi zgolj eno samo in edino stvar. Namreč, Kristus je ostal od mrtvih. Njega zanima samo to. Ko je šel na Agorov med filozofe, so praštili v smeh, so mu smejali, ti si nord, to je bito, kako? uh, Kristus ustal od mrtvih. Pa nisem, nisem imel za sabo 200 let uh, biologije, pa znanosti in vsega tega novoveškega uh, eh, navlake. Pa vendar ga ni uh, deklariral po naključju. Deklariral ga je zato, ker je to od njega terjal nek imperativ v neki konkretni situaciji. Uh, Badjujeva ideja je namreč ta, da subjekt strogo vzeto pred dogodkom ne obstaja. Ljudje, dokler se nam nekaj ne zgodi, nekaj takšnega, kot uh, je prikazano v tem dogvilu v filmu, uh, spimo, smo mrtvi, pre prevladuje tista dimenzija uh, v nas, ki se imenuje, ki jo imenuje smrt. V, v tej luči smrt seveda ni neko stanje stvari. Mi smo zelo hitro pripravljeni sprejeti, uh, da, se po, da se na to, to na smrt da pokazati kot na totalno destrukcijo. Smrt pravi, da ni stanje stvari. To, kar vidite na koncu filma, ko vse gori in ko, ko, ni, ko, ko samo še Mojzes preživi, ni neko stanje stvari, prav tako ni neka faktičnost smrt. Ni, smrt ni biološka smrt, prav tako smrt ni usoda vseh ljudi. Uh, eh, Alen Badiv zagovarja veliko bolj prepričljivo idejo, ki je pa na vzkriž z našim uh, vsakdanjim zdravim razumom. Pravi namreč, da je smrt uh, da smrt konstruira, da je smrt konstrukcija dogodkovnega prizorišča. Pravi, da je smrt pogoj sprave, brez smrti ni sprave. In to pravzaprav uh, želim zagovarjati, uh, da to, ta rezultat, ta totalna destrukcija, ne samo, da ni neko ostane stvari, da tudi ni maščevanje, ampak da je sprava. I'm ghost, little ghost, what I'm scared of most. Can you scare me up a little bit of love? I'm the only one that sees you, and I can't be much to please you, and it's not your time to meet the Lord above. The first moment that I met her, I did not expect a specter when I shook her hand, I really shook the glove. She looked into me so sweetly, and we left the room discreetly. No one else could know the secret of our love little ghost, little ghost, what I'm scared of the most. Can you scare me up a little bit of love? I'm the only one that sees you, and I can't do much to please you, and it's not your time to meet the Lord above. Every morning I woke, I see my little ghost, wondering if it's big or it's lying there. I lean to touch her and I whisper, but not brave enough to kiss her. When I held her, I was really holding there little ghost, little ghost, one I'm scared of the most. Can you scare me up a little bit of love? I'm the only one that sees you, and I can't do much to please you, and it's not your time to meet the Lord above. Though I tried my best to keep it, there really was no secret. Must have looked like I was dancing with the wall. No one else could see this apparition. But because of my condition, I fell in love with a little ghost and that was all. Little ghost, little ghost, what I'm scared of the most. Can you scare me up a little bit of love? I'm the only one that sees you and I nothing much you please you And it's not your time to meet the Lord above No, it's not your time to meet the Lord above Ko človek razmišlja o sami sebi kot o subjektu, za katerega Deluz, pa, pardon, tudi Deluz, ja, ampak Badil pravi, da uh, pred dogodkom strogo vzeto sploh ne obstaja, da je mrtv, da je zombi, da, uh, da tako rekoč spi, da mora biti šele obujen od mrtvih, uh, ko razmišlja o sebi Eh, se lahko zaplete v neko nemočno razglabljanje, ker ne more ugotoviti, a on zdaj res živi tisto pristno življenje, a je on res živ ali ni. Kako naj to, kar je realno, identificira? Kako naj ugotovi, uh, ali je izbral prav v življenju, ali ni izbral prav? Oziroma se ima samo dve možnosti, pa tega lahko tudi ne ve. Smrt ali pa življenje. Bodi si živite s fulom ali pa ne. Uh, in uh, uh, ideja, ki jo Lengbek Badil razvija, je, da človek nujno najprej izbere smrt. Tako je logično nujno. Vsak človek um, in šele smrt je tista točka, iz katere on lahko dobesedno izumi življenje. Oziroma, uh, svet bavi govori o um, Kristusovi smrti kot o... Uh, oziroma, ja, zakaj je Kristus umrl? Umrl je zato, da bi pokazal, da je natanč, natančno, natanko iz točke smrti mogoče izumiti življenje. Da je pravzaprav izbira smrti logično nujna in je prva pred izbiro življenja, kar pomeni, da uh, si ne smemo prehitro domišljati, da življenje želimo spulov zgolj zato, ker imamo nek čuden, demonski občutek, da kar nekaj dogaja skozi. Razmišljanje je odprto z zdravim razumom, ker uh, eh, verjamo, da se najprej rodimo, da se rodimo enkrat, ne, kar tudi ni čisto res. Derrida je pokazal, da to sploh ni res. Uh, človek se pač ne rodi enkrat, samkrat, da potem živimo in da smrt pride potem na koncu življenja. Logika je obrnjena, ko o smrti poskušamo razmišljati resno. Namreč najprej je potrebna smrt kot pogoj sprave, potem pa lahko, ko smo spravljeni, izberemo življenje in morda ga bomo celo zaživeli s fulom, kot se temu reče. Grace had just started on the bed, which June had soiled yet again, when an irritating feeling of wasting her time forced itself upon her. And it was without thinking she then said the words, Nobody gonna sleep here. She didn't say them out loud, but even so was startled by the utterance that had urged itself upon her. Where had these ominous words come from? Zakaj sprava? Zakaj govorim o spravi? Če pogledamo to, kar je v Darwinu naredil neka totalna destrukcija, ugotovimo, da eno bitje preživi. Namreč Mojzes kar je seveda, če filma ne gledamo, ampak ga beremo, uh, eh, link je, je, na, uh, je način, kako nas uh, režiser napotuje na branje uh, biblične zgodbe, v kateri nastopa figura Mojzes. Uh, in če samo na kratko, ker je pač uh, malo časa povem, uh, kaj je relevantno za ta film iz te zgodbe. Če se spomnite, Mojzes stoji pred drugimi ljudmi, stoji prvi, oni so za njim, uh, uh, pred ljudstvom, stoji pred velikim ognjem oziroma gorečim grmom, iz katerega prihaja Božji glas, medtem ko uh, Bog ni viden. To je zelo pomemben detalj. Boga ni mogoče videti, mogoče ga je slišati uh, in Mojzes drži v rokah dve kameni plošči, na kateri je zapisana Božja postava. Uh, Bog torej preko Mojzesa intervenira med ljudi z zakonom. To je podarek, ki je ključen, se pravi, Bog uh, med ljudi preko Mojzesa uh, pride v situacijo, konkretno človeško, v kateri se one, oni nahajajo, zakoni, med tem, ko sam ostane onkraj, ostane ločen, on je neviden. Kakšne posledice to ima, bomo videli, če se vrnemo um, eh, Hvimu Dogville, uh, uh, Jeremija med drugim pove, da je Bog v osrčje ljudi uh, zapisal zakone, zapisal jih je, uh, eh, med tem, ko je v srce, v, njihovo, v njihova srca uh, zapisal ali pa ugraviral nekaj, česar ni mogoče ugravirati na nobeno kameno ploščo v uh, noben kamen, mogoče pa je to ugramirati v srce. Namreč strah. Zakaj strah? Uh, strah pred Bogom, zato, da ne bodo skrenili od Boga. To pomeni dvoje. V, v, v, v, v filmu je to zelo lepo prikazano, v trenutku, ko pride zakon v Dogville prvič, uh, pride tudi se naseli v, med ljudi tudi strah. Strah ne pred zakonom, uh, ampak strah bi lahko rekli pred Bogom, skratka, ljudi je strah. In strah pride skupaj z zakonom. To sta dva detajla, ki se v dobilu neposredno ujemata s tem, kar lahko beremo v Bibliji. Uh, to pa že pomeni, da Bog z zakoni vnaša uh, razlike med ljudmi. But today, the tower did not only announce that it was time to go shopping, but also by a signal which nobody, despite Martha's initial concerns, could have confused with the ringing of the hours. A warning that somebody was approaching via Canyon Road from Georgetown. For the first time in living memory, law enforcers had come to Dogville. There's a story in our town of the prettiest girl around. Golden hair and eyes of blue. How those eyes could flash at you. How those eyes could flash at you. Boys hung round her by the score, but she loved the boy next door who worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen, prettiest girl we've ever seen. She was queen of the senior prom. She could cook just like her mom. She had everything at sea. Pure delight, this teenage queen. Pure delight, this teenage queen. Other boys could offer more, but she loved the boy next door who worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen. would marry her next spring. Saved his money, bought a ring. Then one day a movie scout came to town to take her out. Came to town to take her out. Hollywood could offer more, so she left the boy next door who worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen. See you on. Soon she was a star. Pretty house and shiny cars, swimming pool and a fence around. But she missed her old hometown. But she missed her old hometown. All the world was at her door, all except the boy next door. and star sold her house and all her cars, gave up all her wealth and fame, left it all and caught a train. Left it all and caught a train. Next day she was at the door of the lonely boy next door who works at the candy store. Now this story has some more, you'll hear it all at the candy store. Doppler so uh, ljudje pod jarmom zakona v strahu uh, in obstaja vsaj ena izjema, naprimer Bog v končni instanci, ni sprave med ljudmi in Bogom. Bog o, ostaja on kraj, on stran, v transcendenci, ostaja ločen, uh, ostaja neviden, uh, nikoli ga ni v nobeni konkretni situaciji, v kateri ljudje imajo problem. Bog je transcendenca. In uh, to je ključni problem tudi v uh, filmu Dorbin. Ni sprave, pod kakšni pogoji bi do sprave prišlo. Do sprave bi prišlo pod pogojem, da se ta transcendenca imanentizira. Do sprave bi prišlo, če, Bog, če bi bil Bog neločen od ljudi. Do sprave bi prišlo, če Bog ne bi bil več neviden če ne bi bil več tako oddaljen, da ga v nobeni konkretni situaciji ne bi bilo, razen po zakonih, ki jih je vanjo upeljal, ki pa ga zgolj razlikujejo od ljudi, ne pa enačijo z njim. Zakoni, ki, eh, ki, po katerih se ljudje tudi razlikujejo med seboj, to razlikovanje je natanko razlika med njim, med njimi in Bogom. Skratka, Bog je v transcendenciji in dokler je tako, ni sprave med ljudmi in Bogom. Je strah, so zakoni in to je to. Uh, vprašanje, kako pa potem narediti, da bo Bog postal, tra, kot eh, Badiu reče, imanentna izjema, da ne bo več onstran, ločen. Kako to doseči? Eh, in ideja se mi zdi izjemna. In način, kako se ljudje lahko izenačijo z Bogom, je smrt, v smrti. Eh, zato je smrt v dogmilu treba razumeti pač lahko, ga, lahko jo razumemo na, na precej kompleksen način, nikakor ne kot rezultat nekega maščevanja, ampak kot pogoj sprave. Smrt, ko, ko uh, na človeku uh, eh, pre tisto, kar je na njem človeškega, uh, na njem ne ostane nič drugega kot uh, tisto, kar je na njem božjega. Oziroma, zakoni nenadoma niso več partikularni, glede na njih ne obstaja več nobena izjema, on stran, Bog v končni instanci, ampak uh, so, kot reče sveti Pavel, uh, obstaja pravzaprav samo še en zakon, to je zakon duha, oziroma Badiuga imenuje transliteralni zakon. Just as Dogville had done from its open, frail shelf on the mountainside, quite unprotected from any capricious storms, Grace too had laid herself open. vprašanje, zakaj človek pod jarmom zakona vedno znova izbere smrt, je zanimivo vprašanje, zakaj, uh, zakaj pod jarmom zakona ne more izbrati življenja, kajti če so zakoni partikularni uh, eh, in so torej v nek način nepravični, ker uh, eh, naše razlike med ljudmi in ne omogočajo sprave. Eh, odgovor na to vprašanje dobimo, če razmislimo, kakšna je logika želje. Želja je uh, eh, pogojena uh, eh, z, obstoj, z obstojem zakonov. Veste, da zakoni del, imajo funkcijo določanja predpisov, s katerimi je bodi si nekaj po, uh, zapovedano, bodi si nekaj prepovedano. Skratka, uh, zakoni določajo predpise in s tem, ko jih določajo, proizvedejo kot svoj stranski produkt, nek objekt, ki ga fiksirajo, objekt, ki je absolutno nedoločljiv. Vedno, kadar imate zakon, ta zakon nekaj določi, nečesa mu pa ne uspe določiti. To velja za vse zakone tega sveta, kar pomeni, eh, za vse zakone velja, da fiksirajo nek objekt, ki ga badil po lakanu seveda, eh, imenuje objekt želje. Eh, zakon pravzaprav utemeli željo. Želja uh, temelji na zakonu, zakon je tisti, ki da življenje oziroma njeno avtonomijo. Zakaj? Zato, ker je ta objekt, ki je stranski produkt zakonov oziroma tega, kar oni delajo, njihovega določanja sveta, ta absolutno nedoločljivi objekt, ki ga ne moramo pokazati, tako kot lahko pokažemo na mizo, na človeka ali pa na karkoli, je objekt želje, v razmerju, do katerega je želja popolnoma avtonomna. Njena avtonomija pa je v čem? Uh, želja seveda ta objekt želi. Njena avtonomija je natanko v avtomatičnem ponavljanju same sebe. Želja ves čas želi zgolj samo sebe in to je njen objekt. Uh, se pravi, avtomatično ponavljanje uh, je njen objekt. To avtomatično ponavljanje uh, Eh, je natanko tisto, kar pod jarmom zakona subjekta omrtviči. Eh, to pomeni, da subjekt, ki je pripet na željo, subjekt želje, nima svoje volje. On je popolnoma um, kot zombi ali pa popolnoma izsušen. On je zgolj privesek tega avtomatičnega ponavljanja želje, ki ga je Freud imenoval uh, gon smrti oziroma tanatost. What is it? The thing, the thing that you don't like about me? It was a word you used that provoked me. You called me arrogant. To plunder, as it were, a God given right, I'd call that arrogant, Daddy. But that is exactly what I don't like about you. It's you that is arrogant. That's what you came here to say? I'm not the one passing judgment, Daddy. You are. <laughs> no, no. You do not pass judgment because you sympathize with A deprived childhood, and a homicide really isn't necessarily a homicide, right? The only thing you can blame is circumstances. Rapists and murderers may be the victims, according to you, but I, I call them dogs. And if they're lapping up their own vomit, the only way to stop them is with a lash. But dogs only obey their own nature, so why shouldn't we forgive them? Dogs can be taught many useful things but not if we forgive them every time they obey their own nature. So I'm arrogant. I'm arrogant because I forgive people. My God. Can't you see how, how condescending you are when you say that? I mean, you have, you have this preconceived notion no. that nobody, listen, that nobody can't possibly attain the same high ethical standards as you, so you exonerate them. I cannot I cannot think of anything more arrogant than that. You, my child, my dear child, you forgive others with excuses that you would never in the world permit for yourself. Why shouldn't I be merciful? Why? No, no, no. You should. You should be merciful when there's time to be merciful. But you must maintain your own standards. You owe them that. You owe them that. The penalty you deserve for your transgression they deserve for their transgressions. They're human beings. No, no, no. Does every human being need to be accountable for their actions? Of course they do. You don't even give them that chance. And that is extremely arrogant. I love you. I love you. I love you to death. But you are the most arrogant person I have ever met. And you call me arrogant. You're arrogant. I'm arrogant. You've said it. Now you can leave. You say you're having some trouble here. No no more trouble than back home. I'm going to give you a little time to think about this. Uh, perhaps you'll change your mind. I won't. Listen, my love. Power is is not so bad. I am sure that you can find a way to make use of it in your own fashion. Are doing their best under very hard circumstances. If you say so, Grace but um, is their best really good enough? Grace had already thought for a long time. She had known that if she were not shot when the gangsters arrived, she would be faced with her father's suggestion that she return to become a conspirator with him and his gang of thugs and felons, and she did not need any walk to reconsider her response to that even though the difference between the people she knew back home and the people she'd met in Dogville had proven somewhat slighter than she'd expected. Grace looked at the gooseberry bushes so fragile in the smooth darkness. It was good to know that if you did not treat them ill, they would be there come spring, as always, and come summer they'd again be bursting with the quite incomprehensible quantity of berries that were so good in pies especially with cinnamon. Grace looked around at the frightened faces behind the window panes that were following her every step and felt ashamed of being part of inflicting that fear. How could she ever hate them for what was at bottom merely their weakness? She would probably have done things like those that had befallen her if she had lived in one of these houses, to measure them by her own yardstick, as her father put it. Would she not, in all honesty, have done the same as Chuck, and Vera and Ben, and Mrs. Henson, and Tom, and all these people in their houses? Grace paused, and while she did, the clouds scattered and let the moonlight through. and Dogville underwent another of those little changes of light. It was as if the light previously so merciful and faint finally refused to cover up for the town any longer. Suddenly you could no longer imagine a berry that would appear one day on a gooseberry bush, but only see the thorn that was there right now. The light now penetrated every unevenness and flaw in the buildings, and in the people. And all of a sudden she knew the answer to her question all too well. If she had acted like them, she could not have defended a single one of her actions and could not have condemned them harshly enough. It was as if her sorrow and pain finally assumed their rightful place. No, what they had done was not good enough. And if one had the power to put it to rights, it was one's duty to do so, for the sake of other towns, for the sake of humanity, and not least for the sake of the human being that was grace herself. standing at the door. And a little bald man with wingnut ears was waiting in the car. Well, Robin Moore passed the frog-eyed man as he walked into the bar, and Betty Coltrane she jumped under her table. What's your pleasure? asked the barman. He had a face like boiled meat. There's a go-go Betty Coltrane that I have come to see, but I ain't seen that girl around here for more than a week. And Betty Coltrane she hid beneath the table. Well, in came a sailor with mermaids tattooed on his arms, followed by the man with a wingnut ears who was waiting in the car. Well, Rabbit Moore sensed trouble, he'd seen it coming from afar, and Betty Coltrane, she gasped beneath the table. Oh, well, the sailor said, I'm looking for my wife. They call her Betty Coltrane. And the frog-eyed man said, that can't be. That's my wife's maiden name. And the man with a winged ear said, hey, I married her back in Spain. And Betty Coltrane crossed herself beneath the table. Well, a rabbit law stepped up and said, that woman is my wife. And he drew a silver pistol and a wicked bowie knife. And he shot the man with a winged ear straight between the eyes. And Betty Coltrane she moaned under the table. Oh, well, the frog eyed man jumped at Robin Moore, who stabbed him in the chest. As Mr. Frog Eyes died, he said, Betty, you're the girl that I love best. And the sailor pulled the razor, Robin blasted him to bits. And Betty, I know you're under the table. Well, I have some fear, said Robin Moore. I do not want to hurt you. I never a woman did I love near half as much as you. You're the blessed son of me, girl, and you at a sacred moon and Betty shot his legs out from under the table. Uh, well, Robin Law went down heavy with a crash upon the floor. And over to his thrashing body, Betty cold Coltrane, she did crawl. She put the gun to the back of his head and pulled that trigger once more and blew his brains out all over the table. Uh, well, Betty stood up and shook her head and waved the smoke away. Said, I'm sorry, Mr. Barman, to leave your place this way. And she emptied out their wallet She said I've collect my severance pay Then she winked and threw a dollar on the table Yeah milost je brutalna. Milost pomeni, da subjekt ne more v celoti pojasniti tega brutalnega reaktiviranja življenja uh, uh, v njem. Uh, ne more v celoti pojasniti um, te ponovne konjunkcije, ponovno najdene konjunkcije mišljenja in delovanja. Ni argumentov, ni argumentativnega postopka, s katerim bi se on lahko odrešil. Dogodek, ki se mu zgodi, ima zato status milosti. V tem smislu uh, je milost nasprotje zakona, uh, ker pride ne da bi bila dolžna. Sveti Pavel pravi, ve je razlikim, vsi so grešili, ampak uh, milost bo pa prišla Eh, ne kot nekaj, kar jim gre, kar jim pripada, kar si zaslužijo. Milost ne pride zato, ker bi bila dolžna, se pravi, ne dela razlik med ljudmi, pride je čista možnost, ki se nanaša na vse ljudi. Uh, in to pomeni, da ni partikularna in da je uh, uh, nasprotje vsakega partikularnega zakona, uh, je pomeni prelom zakonom, ne transgresijo zakona, prelom, preprosto prelom samo logiko zakona. In um, ker pride, ne da bi bila dolžna, ker pride brez razloga, ker pride tako rekoč uh, prazno, uh, jo lahko razumemo tudi kot obdaritev, kot dejanje obdaritve, daru. Zato sveti Pavel uporabi tako, oziroma Pavel, besedo grško, ki ima še danes določene spomenske odtenke, namreč, da je uh, ta dar, to, kar pride v čistem daru, da je to karizma. Grška beseda za to, kar pride po čistem daru, to, kar pride ne, da bi bilo dolžno, je karizma, to je vsak subjekt uh, karizmatičen, zadnja zračuna karizmatičnost, pa pravi, da se subjektivnost uh, vere, da subjektivnost vere ne dobiva nobenega plačila. Vedno imate občutek, da je subjekt, koliko je zavestno izcepljen, uh, eh, da je na njem nek presežek, ki ga ne morete pojasniti, da, da, da, da je ta človek karizmatičen. To je značilnost vsakega subjekta. Na njem je nekaj, nekaj kar je mogoče razumeti, razumeti kot dar, kot darilo. Se pravi, točka, v kateri se subjekt su, uh, subjektivira, točka, v kateri vznikne pravzaprav, v kateri se razcepi, uh, ni delo, uh, ker za delo vedno dobimo neko plačilo, uh, eh, delo, delo uh, je plačano, medtem ko milost pride sama od sebe, uh, zato tudi uh, se odrešiti ne moremo z deli, ki jih narekuje zakon. Kaj se zgodi s tem, ko pride to darilo, to, uh, ko subjekt deklarira dogodek, ko reče something you have to do yourself in v tistem trenutku se nekaj zgodi v njegovem imenu, Eh, kaj se zgodi s prihodom dogodka. Mi vemo, da v filmu Grace v nekaj trenutku pride v dom. To je njen prihod. Eh, in vemo, da je rečeno, da najprej jo zagleda, zasliši, se z njo sooči Mojzes, pes. In vemo, da je rečeno, da se Mojzes sooča z močjo, ki jo je treba jemati resno. Se pravi, force to be taken seriously. Trenutek, v katerem se subjekt subjektira. To pomeni trenutek, v katerem se razcepi, trenutek, v katerem vznikne, ker subjekt pred tem dogodkom ne obstaja, ni živ, je mrtvec. V tem trenutku subjekt nima nobene distance do tega dogodka, nobene distance do lastne subjektivacije, nobene distance do lastnega vznika. Vse, kar naredi, je, da deklarira, zgodilo se je, kot da bi rekel, ok, da pa sem, ne, ustav od mrtvih. Eh, to, da nima nobene distance do tega, kar se mu dogaja, pomeni natanko to, da jemlje zelo resno to, kar se mu dogaja. Uh, to pomeni, da je subjekt uh, vere. Vendar pa uh, ver, vera ni nič drugega kot deklariranje dogodka, kot pričanje temu, da je subjekt vzniknil. Vera zgolj deklarira neko možno moč mišljenja. Ona ni ta moč. Subjekt vere uh, eh, participira na moči, jo deklarira, vendar ni ta moč. Edino uh, ljubezen je univerzalna moč. Vera pravi, uh, lahko stopite iz nemoči, uh, ki vam, uh, v katero ste zapadli pod jarmom zakona čem je ta nemoč? Eh, če smo rekli, da greh oživlja smrt, ne? Eh, vera pravi, eh, da je iz smrti mogoče vstati, da se je mogoče zbuditi. Se pravi, če je greh tisti, ki oživlja smrt, je vera tista, ki deklarira neko univerzalno možnost odrešitve za vse ljudi, ne samo za te ali one ljudi. Vera, nimamo nobenih argumentov, da je to mogoče, vera pravi zgolj, uh, obstaja ta možnost in subjekt, ki se uh, eh, identifici identificira pod imenom vere, subjekt vere, uh, je apostol. Uh, apostol je tisti, ki prinaša evangelij, apostol je tisti, ki prinaša dobro novico, se pravi, lahko uh, se uh, uh, izvlečete iz te nemoči, kajti uh, ne, močni ste, natanko kot subjekti, te želje, ki je popolnoma avtonomna, eh, to avtomatično ponavljanje želje je njena neomejena moč. In dokler subjekt ne participira na tej neomejeni moči, eh, se ne more odrešiti. Nekaj se mu mora zgoditi, da se razcepi in se eh, in začne participirati na njej. Toliko časa, dokler je zgolj pribit na njo kot mrtvec, je uh, situacija Some things you have to do yourself. que eu devia ser na vida oddajo Zofini zaključujemo aktualno sezono. Zahvaljujemo se vam za so pozornost, ki ste nam je namenili, z jesenjo pa vas ponovno vabimo, da nam prisluhnete. Čez poletje vam ekipa Zofini želi, da kljub ležernosti ostanete v dobri intelektualni in kritični kondiciji, pri čemer vam bomo lahko Zofini tudi skozi poletje, sploh če boste od časa do časa pogledali na našo domačo stran 3k2nv zofini.net dober smerokaz. Srečno! Thank you.